نحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ونصلي ونسلم على من أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى دعوتگرن جرا بسوي بهشت والله يدعو إلى دار السلام عزت و افتخاری که به این امت عطا شده و راز و رمز موفقیت این امت که در دعوت قرار داده شده بزرگترین داعی و دعوتگر رب زلجلالند والله یدعو الى دار السلام برای اهمیت این وظیفه و برای اهمیت این کار بزرگی که به این امت عطا شده همین کافی که رب ذوالجلال داعی هستند والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه وسيد الأولين والآخرين امام الأنبياء نبي النبيين خاتم النبيين محبوب رب كبرياء حضرت احمد مجتبى محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هدف زندقيش دعوت الى الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره شرف این امت کرامت این امت افتخار هر مسلمان داعی بودن به سوی رب ذوالجلال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني و تعبیر های زیبای کلام رب العالمین برای شرافت این امت که دعوت الله هدف زندگی اوست هو اجتباکم این امت رو رب زلجلال برای این هدف برگزیده و این امت رو بشارت داده وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي حاملين لدين الوسط وأجر بن بنگریم بر گفتارهای زیبای امام الأنبياء انما بعثتم ای هاي جهان إن تعبير زيبارو از رحمة للعالمين با قلب پذیرا باشیم ان الله بعثني كافة للناس رحمه پروردگار منو برای جهانیان رحمت فرستاده و به تعبیر کلمات قرآن مجید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ای امتی های من بعد از من این وظیفه چه کسی است که رحمت را به جهانیان تقدیم بکنه و رحمت الهی را به جهانیان برسانه فعدو عنی جوان مسلمان جوان مسلمان قرن بیست یکم مسلمانی که بعد از چهارده قرن ندای زیبای ملکوتی کلام رب العالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین افتخار میکنی و میخواهی به گوش جهانیان برسونی که پیامبر ما رحمت للعالمین بوده اما بشنو از پیامبرت چه کسی باید پیام رحمت رحمت للعالمین رو به جهانیان برسونه فعدو عنی ای مسلمان از جانب من این رحمت رو به جهانیان برسان و اگر بخواهیم این تعبیر رو از صحابه بشنویم چقدر اهمیت داره دعوت الله بزرگترین فرد این امت افضل این امت اعلم این امت بعد از انبیا بزرگترین مقام و رتبه و شخصیتی که داره و دانشمندترین فرد این امت میفرمایند این قصد دین و انا حی مسلمان زندگی تو زمانی زندگی است و زمانی با افتخار میتونی زندگی بکنی که در دین الله نقص نیاد و اگر بخواهیم از تعبیر خلیفه دوم این وظیفه و من رو و این شرافت و من رو بدونیم میفرمایند نحن قوم اعزنا الله بالاسلام و من ابتغى العزه بغیر الاسلام اذله الله و چه زیبا میفرمودن استاد محترم رحمه الله شیخ جمشید علی وقتی که از ایشون میپرسیدن کیف الحال شیخ حالت چطوره در جواب میفرمودن حال المسلم که حال الاسلام مسلمان حال تو وابسته با حال اسلامه اگر اسلام در دنیا حیات بخشه زندگی تو با افتخار و عزته و اگر در دین الهی نقص بیاد در عزت تو نقص خواهد اومد و اگر بخواهیم از سیدنا علی رضی الله عنه این وظیفه رو بپرسیم این شرافت و کرامتمون رو بدونیم چه جایگاهی داریم میفرمایند تزعم انک جرم صغیر و قد انطوى فیک العالم الاکبر تو فکر میکنی یک جرم کوچکی بر این کره خاکی داری زندگی میکنی و حالا که عالم اکبر کل جهان با تو وابسته است سروران گرامی اگر از علمای دین بخواهیم این مطلب رو جویا باشیم از صحابه از عموم صحابه شخصیتی به نام ربیع بن عامر چنین میفرمایند الله بتعثنا الله بتعثنا که میاد اون روزی که مسلمان امروز هم با افتخار بگه الله بتعثنا الله منو فرستاده الله بتعثنا الله ما رو فرستاده و با این شرافت و کرامت به جهانیان اعلام بکنه الله بتعثنا الله ما رو فرستاده برای اینکه به جهانیان هدیه رحمت للعالمین رو تقدیم بکنیم اگر از علمای اسلام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 ودعوت دعوتگران ردوس داره در سوره کهف انهم فتيه آمنوا بربهم النوجوانهایی فتية بين ست 16 الى 20 قرن اما رب ذو الجلال دعوة دعوتشون مي بسنده اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا دعوة رو در كلامش ياد آور ميشه و دعوت و همدردی که اصحاب سبت برای قومشون داشتن رب زلجلال مجدی میده به کسانی که دعوت داده بودن و انجین الذین ینهون عن السوء نجات این امت در دعوت در تفسیر سوره والعصر میفرمایند ایمان و عمل صالح برای نجات این امت کافی نیست تا زمانی که وظیفه بسیار بزرگ خودش را دعوت الله را به احتمام نورزه و به آن انجام, ندهد و همچنین میبینیم در کلام الهی مورچه غمخاره و دعوت میده به قومش غمخارانه یا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان و جنوده و لا يشعرون پروردگار سوره نم به نام نمل نازل میفرمایند و دعوت و غمخاری این مورچه را در کلام خودش یاد آور میشن هدهد مرغی است اما غمخاریش اظهار میکنه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يز... این دعوت رو رب زلجلال میپسنده و در کلام خودش ذکری از هدهد میکنه شیوه دعوت ام الحسنات زمانی که این امت دعوت میداد سه ثمره بسیار بزرگ دعوت به برکت دعوت ایمان تقویت میشه و به برکت تقویت ایمان اعما با اعمال صالح این امت آراسته میشه و با اخلاق این امت مزین میشه یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ای قولوا لا إله إلا الله این قول تأثیرش این است که این دعوت تأثیرش این است که یصلح لكم أعمالكم أعمال إصلاح ميشان لبركة دعوت اعمال این امت اصلاح میشد اخلاق این امت آراسته شده بود و دو ثمره بعدی دعوت که این امت هرگز به سوی ارتداد نمیرفت از دعوت ایمان تقویت میشد از دعوت غیر مسلمونها ها متأثر نمیشد اگر امروز ما نجات امت اسلام رو میخواهیم و اگر ما میخواهیم که از این تیره های زهر آلودی که از هر گوشه دنیا به سوی قلبه های امت اسلام پرتاب میشن از این تیره های سم آلود و زهر آلود امت و جوان خودمون رو محفوظ نگه بداریم پس بدیم به دست او این مشعل فروزان دعوت را و این گلدسته زیبا و معطر و قشنگ دعوت را تا تقدیم بکنه به جهانیان تقدیم بکنه به غربی ها پس این جوان هرگز متأثر نخواهد شد از فرهنگ کثیف و غندیده گندیده و متعفن فرهنگ غربی ها وقتی که دعوت میداد این امت سیدنا عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دستگیر میشن اول بهش امید میده نصف حکومتم رو میدم دخترم رو به عقدت میارم فقط از دین اسلام از دین محمد پیامبر برگرد چه جواب زیبایی فرمودن اگر کل حکومت متأثر نمیشه اول جرأت نمیکنن به دعوتگران دعوت بدهن و اگر جرأت بکنن دعوتگر این امت متأثر نمیشه فرمودن نه نصف حکومتت کل حکومت رو بده و تضمین بکن که برای همیشه زنده میمونن آماده نیستم که به اندازه طرفت عین به اندازه چشم زدن از دین مبارک حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردم دعوت اعمال و تقویت میکرد با صفات خوب این امت را آراسته میکرد و برکت دعوت ثمره سوم این دعوت با دیدن این اعمال خوب در این امت و اخلاق قشنگ آراسته این امت درهای اسلام باز بودن و غیر مسلمونه ها وارد به اسلام می شدن و شیوه دعوت چه قشنگ و زیباست شیوه دعوت انبیا پروردگار نماز انبیا رو روزه انبیا رو زکات پیامبران رو برای من و شما بیان نکردن چقدر نماز میخوندن چگونه نماز میخوندن اما دعوتش رو بیان نموده به این امت بزرگترین شرفی که عطا شده اون شرف دعوت الله است دعوت نوح علیه السلام چه قشنگ و زیبا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا چه قشنگ و زیبا مجد میده گناهاتون رو میبخشه رحمت آی در آی رحمتش باز میکنه در مال اولادتون برکت میده مل چه احساس همدردی ملکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اتوارا أبصارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إن دعوة نوح عليه السلام ودعوة صالح عليه السلام دعوت پیامبران به کسانی که تمرد سرکش بودن متمرد بودن علیه انبیا قیام میکردن چه با صالح علیه السلام میفرمایند واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی قریب این ربی قریب و مجیب کجا سرگردانید برای حل مشکلاتتون رب من نزدیکه شما فریاد کنی اجابت میکنه شعیب علیه السلام دعوت انبیا رو رب در کلامش یاد آور شده ما با این شیوه های قشنگ و زیبا دعوت بدیم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود رب من که رحیمه به سرکش ها داره میگه به متمردین داره اعلام میکنه این ربی رحیم ودود رب من که خیلی مهربانه شما رو دوست داره ودود با محبته دعوت ام الحسنات تمام خوبی ها از دعوت به وجود میان مثال دعوت مانند قلب است قلب سالم بدن سالم قلب قوی و توانمند بدنی قوی و توانمند اگر دعوت در امت حیات, دارد این امت با اعمال صالح و قوی و این امت با صفات بسیار خوب و قشنگ آراسته خواهد شد در دعوت بشارت بدیم امروز ما هم به جهانیان بشارت بدیم ای غربی ها امت اسلام دعوت بده به تمام جهانیان شما یک بار ایمان بیارید و بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله الاسلام یهدم ما کان قبله تمامی گناهان گذشته شما رو اسلام منهدم میکنه و اگر مسلمان فریب خورده نفس شیطان تائب میشه و نادم میشه و کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله رو میخونه نه تنها گناهان گذشتهش رو پروردگار عفو میفرمایند بلکه به جای هر گناه برایش نیکی ثبت میفرمایند دین بشرو مجده بدیم ولا تنفرو چه قشنگ و زیباست دین اسلام که نیاز یک فرد رو دین دوم قرار داده نیاز پدر و مادر پیر دین فرزند پدر باب جنته پدر رضای رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد مادر نیاز پیر شده نیاز داره به خدمت دین فرزند خدمت به مادر الجنت تحت اقدام الامهات فقرا نیاز به مال دارن دین سرمایه داران زکات بده پروردگار چنان برکتی در مالت عطا میکنه و اولائک هم المضعفون که تو نمیتونی جماوری کنی مالت رو اگر حق زکاتش رو ادا بکنی دین دین رحمت و دین شفقت و در دعوت نگاهمون جغرافیای کل جهان نگاهمون جغرافیای کل انسانیت و هدفمون تمام این جهانیان باشند که هیچ انسانی هدف ما نجات کل جامعه بشر باشه من دو کارگزاری مختصر میدم از اثرات دعوت در بلژیک یکی از کشورهای غربی شیخ یوسف که مسئول کار دعوت گفتن یکی از شهرهاش بررسی کردن امنیتش قبلا بد بوده اما یک مدتی امنیتش بسیار خوب دوباره امنیتش و خراب شده تیمی رو تشکیل میدن تا بپرسن چرا چرا امنیت این شهر به هم خورده به این نتیجه میرسن که دعوتگرانی در این شهر دعوت میدادند در اثر آن امنیت این شهر بالا رفته بود و زمانی که این دعوتگران رو از کار دعوتشون باز میدارن دوباره امنیت اون شهر خراب میشه جالب اینجاست که شیخ یوسف میگفت این کشور کفر خودشون اومدن در مساجد مسلمونه ها اعلام کردن که ای مسلمونه ها شما به اون وظیفه ای که انجام میدادید و مردم رو از بازارها و کوچه ها و از محل فساد مسجد میآوردید دوباره اون وظیفه خودتون رو انجام بدید کارگزاری دوم تأثیر دعوت در خانواده تأثیر دعوت حتی بر کودکان بزرگواری برای من چنین تعریف کرد که در یکی از خونه ها دزدان مسلح وارد شدند افراد خانواده رو یک گوشه خانه با دو نفر با کلاششون ایستاده اونها رو متوقف کردند. رئیس دزده ها روی صندلی کرسی نشسته و دستور داد که تمام اشیای قیمتی و با ارزش رو جمع کنن دزده ها دارن جمع میکنن در همین لحظات طفلی خورد سال دختری بین پنج تا شیش سال از خواب بیدار میشه به سوی مادر میاد مادرش میگه ساکت دخترم دختر میگه چه خبره مادر میگه ساکت دزده ها اومده این دختر با جرأت میگه مادر جون ما آیه کرسی رو خونده ایم دزده ها هیچ ضرری نمیتونن به ما برسونن مادر که شفقت داره غمخاری داره میخواد دخترش رو ساکت بکنه دخترم چیزی نگو دزدها اومده ان اما دختر با جرأت اعلام صداش بالا میاره مادر جون ما آیت الکرسی رو خوندیم دزدها نمیتونن به ما ضرر و زیار برسونن رئیس دزدها که نشسته بود صدا به گوشش میرسید سر این دختر رو صدا زد گفت دخترم چی میگی گفت انکل جون امو جان ما آیت کرسی خونده ایم ها نمیتونن ما رو ضرر بدن رئیس ها سرش پایین هنگامی که سرش رو بالا آورد قطرات اشک جاری بودن و تمام ها رو جمع کرد گفت بشنوید دخترم چی میگه بگو دخترم دختر با اون زبان معصومانهش میگفت که ما آیت الکرسی خونده ایم هرگز ها نمیتونن به ما ضرر و زیان برسونند رئیس ها میگه همه چیزها رو اینجا بذارید بریم بیرون هنگامی که میخوان برن بیرون مادر دختر به پدرش میگه بشین بگو یک چایی بخورن حداقل پدر دختر به دزدا میگه چای بخورید کمی مت میکنه رئیسشون میگه حتما از این خونه چای می برمیگردن مادر تو آشپزخانه داره چای آماده میکنه این ها که با قلبی سیاه اومده ان دارن از این دختر میپرسن در مورد دین میپرسن اون با زبان معصومانش آیت کرسی چه فایده داره بله سیدنا علی رضی الله عنه فرمودهاند هر کسی آیت الکرسی رو بعد از هر نماز بخونه بین او و جنت و بهشت فقط و فقط موت حائله بعد از مرگ این انسان مستقیم به جنت میره دختر بگو از دینی ها باباش صحبت میکرد دین اسلام چقدر قشنگ و زیباست کسی که بعد از نماز صبح بخونه اللهم اجرنی من النار اگر این روز از دنیا رفت آتش جهنم بر او حرامه بگو بیشتر از اسلام بگو اسلام دین رفت و رحمته کسی که بعد از نماز صبح این این دعا بخونه اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اگر این روز از دنیا رفت قطعا صد صد این انسان جنتی و بهشتیه اگر شامگاه این دعا رو خون و این شب از دنیا رخت سفر بعد این انسان قطعا و یقینا بهشتیه و جنت جایشه این دوزها ها لحظاتی که از خونه بیرون رفتن، اومده بودن با قلبی سیاه اون قلب خیلی تاریکه که به سوی مسلمان اسلحه برداره قتال المسلم کفرون این چنان تهدیدی در روایات اومده با این دلی سیاه با قلبی تاریک اومده بودن اما دعوت در این خون حاکم بود اثرات دعوت این خونه رو مزین و عطر کرده بودن زمانی که از این خون دارن بیرون میرن با قلبی روشنا با قلبی معطر با های قطرات با هایی که اشک میریزن و همه کار و دوست خدا و راه هدایت رو اختیار میکن. کنند دعوت چقدر آسون حل مشکلات لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم اگر در آن روز نوح علیه السلام به پسرش اعلام کرد گفت سآوی الى جبل یعصمنی من الماء لا عاصم اليوم ای انسان هایی که فکر میکنید که ما بالای کوه اسلحه هایمون میریم در امان میمونیم لا عاصم اليوم ای انسان هایی که فکر میکنی که ما بالای کوه سرمایهمون پناه میبریم لا عاصم اليوم ای انسان هایی که فکر میکنی ما بالای کوه نفوذمون اونجا خودمون رو محفوظ نگه میداریم لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و رحمت الهی برای این امت چقدر آسونه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فان روز اومده و رسیده که امت اسلام دشمنان اسلام و دشمنان بشریت به زعم خودشون با هر نیتی که اومدن اونا برای امنیت اومدن به زعم و گفته خودشون اما به جای امنیت فساد رو بیشتر کردن هر جا قدمشون رو گذاشتن اسلحه های اونها قدرت های اونها جوابگوی حل مشکلات امروز بشر نشد امت مسلمان بردار قدم های با همت تو با قلبی سرشار از غمخواری و دلسوزی و همدردی برای جهانیان و تقدیم کن فرهنگ زیبای امام الانبیا را و دعوت لا اله الا الله رو به جهانیان هرگز از حالات متأثر نشیم امروز هر حالتی که هست اگر غیر مسلمانها قدرت در اختیار اونهاست اما قدرت الله از همه بالاتره اگر اونها اونها به نمایش گذاشتن قدرتشون را اما مفید نبود ما بیاییم با کلام الهی با انوارات نبوت با پیام دعوت الله غمخارانه قدم برداریم به سوی غرب و شرق و شمال و جنوب اعلام بکنیم به جهانیان ای انسانها ای برادرها و خواهرهای انسانی ما ما برای شما هدیه اسلام رو تقدیم میکنیم که خوشبختی دو جهان شما رو تضمین میکنه در این جلسه از حالات هرگز متأثر نشیم صلح حدیبیه حالات خیلی دگرگون بودن برای عمر نگذاشتن امام الانبیا رو با لباس احرام تشریف بردی بودن چقدر اون تکان دهنده صحنه که ابو جندل خودشو میاره وسط صحابه میاندازه اما با خون زنجیرها میگم برگردونش چقدر سنگین بود برای مسلمانها بعد از صلح حدیبیه که در شهر آبایی و اجدادیشون شهری که اونها اونجا رئیس این شهر بودن نگذاشتن وارد بشن اما بعد از صلح حدیبیه پیامی به این امت داده شده به تمامی سران کشورهای جهان و به تمامی حکام جهان امام الانبیا نامه میفرستند امت اسلام از حالات متأثر نشو حداقل دعاهایت رو به سوی آسمان بفرست و نیت بکن و به قدر توان خودت قدم بردار و نجات همه جهانیان رو تصمیم بگیر الله رب العالمین وعده کرده این تنصر الله ینصرکم در هر قدم با تو است ويثبت أقدامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولينصرن الله من ينصره لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون مطمئن باشید که آینده آینده جهان اسلامه اما ما به قدر خودمون سهم بذاریم در این عزت و شرف همه برای این آماده هستید انشاءالله تقویت مدارس و مکاتب و رفتن در راه خدا در این حرکتی بسیار آرام و حرکتی که برای همه جهانیان مفیده به نام جماعت تبلیغ برای این همه نیت کردید انشاءالله الله تعالی به همه من توفیق عمل عنایت بفرمایند